Exercice 3 Digre, Kalet Liser, Abed, Lidu, Entanet, Skriver, Beniget, Touzet, Madu, Exercice 4 Don, don du dur bras brasor hier hier dor dorio ranet ranet kas kas al dal don donnor stal stal